Alhamdulillah, Rabbil alamin, Salat vassalam ala Rasulillah. Va ba'zi birodarlar o'tgan darsimizda Damashqda fath bo'lganligini aytib o'tgan edik. Va hamda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot etganligi va u o'rinlariga Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Amirul Mu'minin bo'lganliklarini aytib o'tgan bo'ldik. Xo'p, Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Amirul Mu'minin bo'lganlaridan keyin u kishining birinchi qilgan ishi nima bo'ldi? Khalid ibn Validni qo'mondonlikdan bo'shatib bosh qo'mondonlikdan o'rinlariga Abu Bayd ibn al-Jarroh roziyallohu anhu qo'ygan edilar. Xo'p, Abu Bayd ibn al-Jarroh roziyallohu anhu yana bosh qo'mondon bo'lgandan keyin endi o'ylanib qoldilar. Ya'ni u kishi Falastinga borsammikin yoyinki Antakiyaga, ya'ni Antakiya hozirgi Turkiyada Antakiya borki hozirda ham, Hatay taraflar. Shu yerga borib yoki Heraql ana shu Antakiya dedi. Shu yerga borsammikin deb o'ylanib qoldi. Ya'ni Falastinda ularda asosiy diniy qadriyati ularga uchun ham nasoralar uchun ham muhim Baytul Maqdis u yoqqa borayam ekan yoki podsho turgan yerga boraymi deb fikr qilib turgan bir vaqtda bu kishi ana shu Damashqni fath etgan vaqtda bir nasroniy yigitga omonlik bergan edi. Oilasiga ham, bola chaqasiga ham unga omonlik bergan edi. Yaxshilik qilganda Abu Baydir ibn Jarroh. Mana bu yaxshiligiga yaxshilik bilan javob bermoqchi bo'ldi mana bu yigit, nasroniy yigit. Va keldida, kelib Abu Bayda ibn al-Jarroh roziyallohu anhu ga aytdiki, men sizga bir yaxshilik qilmoqchiman dedi. Ey amir, bir yaxshilik qilmoqchimanki, katta bir g'animat bor dedi. Nima u deganda, mana shu bizdan 10 yaxshi yuradigan bo'lsangiz 10 chaqirim uzoqlikda Turablis degan bir yer bor, mintaqa bor, shahar bor deyapti. Ana shu yerda <clears throat> bir nasroniy rohib bor. Ashida Abul Quddus degan bir qala bor, katta qala bor. Ana shuni atrofida deyapti, yiliga Sha'anin degan bir hayit marosimi bo'ladi. Butun dunyodan deyapti nasoralar mana shu yerga keladi. Mana shu rohibni oldiga. Va u rohibni deyapti, darslardan foydalanadilar. U ko'p kitoblarda biladi, nasroniy olamida mashhur olim dedi. Mana shu rohibni oldiga ular keladi. Va ana shu yerda ular 3 kun bayram qiladi va 3 kunda deyapti, eng qimmatbaho narsalarni dunyoning har yerlaridan olib keladilar nasoralar, ana shu yerda sotadilar deyapti. Oldi sotdi qiladilar. u tillalar, kumushlar, hamma boyliklar harir, ipeklar bo'ladi, deyapti. Shunga men sizlarga ilindimki, menga qilgan yaxshiligingizga mana shu yerga boring dedi. Hmm. Deb Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu ga mana bu narsani u Nasroniy yigit tavsiya qildi. Va Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu mana buni mashvara qildilar, o'zini ashablari bilan mashvara qildilarda, u yerga odam yuborishlikka qaror qildilar. 500 ta odam jo'natishlikka qaror qiladi. Va endi uni ustiga kim amir qilish kerak? O'ylanib qoldi. Va hammasini yig'dida kim dedi Alloh taologa o'zini jonini sotadi dedi. Kim mana shu Abil Qudus degan yerga borib keladi, ana shu qal'aning oldiga borib, mana shu hozirgi imom Nasroniy aytgan yerga borib, u yerda jang qilib keladi dedi. deganda hech kim sukut, hech kim javob bermadi. Hamma sukut qilib turdi. So'ngra bu kishi yana qaytadan takror mana bu savolda qayta berdilar. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu bor edi, lekin siz boring degan u hayo qildi, buyruq qilgan Xolidga. Xolid ham indamadi lekin. Shu vaqtda keyin <clears throat> Abdullah ibn Ja'far, ya'ni Ja'far tayyor deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'g'illarini o'g'li Abdullah ibn Ja'far roziyallohu anhu o'rnidan turdida men boraman dedi. Va bu kishi aytdiki, mana shu bir qissani aytib beradi Abdullah ibn Ja'far roziyallohu anhu. Bu kishining onasi Asma bint Umays degan ayol bo'lgan ekan, Ja'far roziyallohu vafot etgandan keyin Abu Bakr Siddiqqa turmushga chiqqan ekan. Va bu kishi onasidan so'rab ekan, "Ey ona, meni dadam kimga qatl etgan?" desa, "Rumlilar" der ekan. Rumlilar bilan jangda qatl etilganda de desa, shunda bu kishi aytar ekanki, yosh turib, Allohga qasamki, kimi dadam qasosini olaman deb yurar ekan. Yoshligidan shuni aytib yurardi ekan. Va mana bu deyapti, bugun ana shu qasamimni oxlaydigan kunim keldi deyapti. Ey Amir ey Abu Bayda, meni jo'natman, men roziman dedi. Deganda Bundan xursand bo'ldi Abu Bayd ibn roziyallohu anhu va unga u kishiga 500 ta mana aytib o'tganimizdek odamlarni berdilar va ularning ichida Badrda qatnashgan ulug' sahobalardan bo'lgan deyapti. Jumladan Abu Zar G'ifori roziyallohu anhu ham bo'lgan. Va bularda xulas jo'natib yuboradi. Ana shu nasroniy yigit bularni boshlab ketyapti yo'lda. Va yo'lda ketayotgan vaqtda bir qavmda oldin o'tishadi. U yerda bir rohiba bo'ladi. Rohibi shunday chiqadida musulmonlarni Damashqni fath etganligini eshitgan, u yilda bularni ketayotganini ko'radida, menga deydi amirlar ko'rsatinglar deydi. Shunda Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu bilan uchrashtirishadi. Shunda qaratda bu deydi payg'ambarlarning o'g'li emasmi Muhammadda deydi. Deganda yo'q deyshadi. Buni yuzida payg'ambarning nuri porlayapti deydi. Deganda payg'ambarning o'g'li emas, lekin amaksining o'g'lining o'g'li deydi. Rohib aytdiki, demak bu Abdulloh ibn Ja'farni ko'rsatib, bu kishini deyapti, yuzlarida payg'ambarlik bir siymosi ko'rinyapti. Payg'ambarlikning bir nuri tarqalyapti deganda ular aytdilar, "Yo'q, bu kishi payg'ambar emas, balki payg'ambar alayhisolamning amaksini o'g'lini o'g'li bu" deyshti. Aytdiki, biz o'qigan shu Tavrot, Injil, ya'ni Tavrot Injillarda kelgan u kishining ismlari deyapti. Bizning kitobimiz Injilda, muqaddas kitobimiz Injilda Ahmadni ana shu kishining sifatlari kelgan. U payg'ambar, bo'lajak payg'ambar sifatlari kelgan. Mana shu sifatlar mana shu kishida ko'rinyapti dedi. Ya'ni xulqida ham deyapti, ko'rinishida ham, xilqatida ham, xulqida ham. Va bilasizlarki, ko'pchiligimizga ma'lumki, Ja'far roziyallohu bu kishining dadasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng o'xshagan kishi bo'lgan. Hmm. Eng Muhammad vasallamga o'xshagan kishi mana shu kishi bo'lgan. O'g'li ham endi otasiga o'xshaydi. Ya'ni shu jihatlaridan o'xshashlik bo'lgan. Hmm. Bu buni nasroniy topyapti qarang. Bundan ajablanishdi. Ular ajablandilar deb aytdilarki, sen bizni payg'ambarimiz qadam bilasan deydi. musulmonlar. Deganda u aytdi, qanday bilmayman dedi. Tavrot, Injil, Zaburda u kishini deyapti, sifatlari mashhur-ku deyapti. Kitoblarda kelgan-ku dedi. Shunda Abdulloh aytdiki, "Ha bo'lmasa nimaga iymon keltirmayapsan? Tasdiqlamaysanmi?" deganda Alloh xohlagan bir vaqt kelib qolar, men ham musulmon bo'lib dedi. Lekin musulmonman demadi. Vaqti kelib biz ham musulmon bo'lib deb shu gapni aytdi. Bundan ajablanishdi bular, so'ngra yana davom etishdi, ketishdi. Va bir daraxtlari ko'p va suvlari ko'p bo'lgan vodiyga kelishgan vaqtda aytdiki, hali boyagi nasroniy yigit, yo'lchi yigit, yo'lboshchi, mana shu yerda kamen olib turinglar, men borib taras tutib kelay dedi. Deb u borib ancha uzoqib ketdi. Bular musulmonlar hattoki xavotir olib qoldi. Biz aldab bir shunaqa bir nimaga tashab qo'ydimikin? Nima deydi? dushmanga muhosaraga tashab qo'ydimikan, lavushka deb qo'yadi-ku. Shunaqaga bir tashab qo'ydimikan deb xavotir olib qolishdi hattoki. Hmm. Shunda Abdulloh ibn Ja'far aytdiki, xavotir olmanglar, bilasizlar bu nasroniy bo'lgan bilan mana ko'p muomala qilingan ishonch bola dedi. Bundan xiyonat ko'rmaganmiz, inshaalloh bu xiyonat qilmaydi dedilar. Va aytganida bu qaytib keldi ma'lum bir vaqtdan keyin. Va aytdiki, shunaqa ey musulmonlar jamoasi dedi, men sizlarga to'g'risini aytayapman dedi. Men sizlarga g'animat xohlagandim, o'zim shu yerga yetilib kelganim, lekin bu yili nihoyat odam ko'p bo'pti, deyapti. Hmm. Odam ko'p bo'lganini sababi deyapti. Birinchidan sizlar Damashqda fath etganlar, ular xabari bor, yaxshiroq askarlar to'plab turadi deydi. Mabodo hujum qilmasimizni bozorlarga deb deydi. Hmm. U bir deydi. Yana, yana yana odam ko'p to'planishining sababi ana shu Turablis degan shaharda valisi deyapti. Ana shu shaharda amirini qizini to'y ekan deyapti. Bitta amirga podshohni ana shu bir amirlardan bo'lgan bir amiriga Herakl odam katta bir yetakchi odamlaridan, amirlardan biriga turmushga berayotgan, to'y bo'layotgan, to'y marosimi bo'layotgan. Shunga dedi odam ko'p kelibdi deyapti. Nihoyat odam ko'p oldinglarda deyapti, dengiz misol odam deyapti. Sizlar kira olmaysiz 500 odam deyapti. Ana shuning uchun qaytganinglar yaxshimikin dedi. Deganda qancha odam taqriban deganda taqriban dedi Rumlilarda o'zi dedi shu bozorda ishtirok etayotgan 20 mingdan oshiq dedi. Askarlar qurolli aslahali butun atrofda o'rab turibdi dedi, u mintaqani 5 ming askar dedi. Deganda shunda Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu o'ylanib qoldi. Ya'ni nima qilish edi? Shuni musulmonlar yig'dilarda, musulmonlarga nima deysizlar dedi. Nima deb fikr berasizlar deganda, ular aytdilarki, biz qaytaylik deydi. 500 ta odammiz, ozgina odammiz. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan shunga qaytsa dedi, deydi. Deganda lekin Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu aytdilarki, Birodarlar dedi, men Alloh subhanahu va taoladan qo'rqamanki, Alloh yo'lida jangni orqaga chekingan degan nimadan qo'rqaman dedi. Shunga deb u kishi shunda yana shijoatlantirdi, da'vat qildi, Alloh yo'lidagi jihodni osonlik bo'lsin, Alloh Allohdan nusrat berishni da'vat qildi. Hattoki haliklar qiziqib ketishdi-da. ya'ni da'vat nimasida foydasi. Nima qilishdi? Mayli biz qolamiz deyishdi. Rozi bo'lishdi. Ya'ni mana shu o'rinda bir nimani urg'u berib o'tamizki, mana shariat islomiyada Ba'zi o'rinlar bo'ladiki, azimat bilan ruxsat degan narsalar bo'ladi-da. Hmm. O'zi qaytishlikka ruxsat edi bu yerda, qaytsa bo'ladi. Lekin ba'zi o'rinlarda azimat olsa bo'ladi amir. Ijtihod qilib turib, shu o'rinda agar nimasi bo'lsa, bir o'rinlari keladiki, azimat olinsa katta foydam bo'ladi. E bu endi ijtihodli masalalar. Ya'ni amirlar nihoyat hushyor bo'lishi kerak. Ba'zi azimat olaman deb ko'p qurbonlik ham berib yuborishingiz mumkin. Lekin ba'zi bir o'rinlarda nihoyatda foydali ham bo'ladi mana bu narsa. Hop, bular endi bu yerda azimatdan ish oldi. Bu kishi Abdullah ibn Ja'far roziyallohu anhu azimatni ish oldi. Kim bular hujum qilishmoqchi bo'ldida va kelishdiki, shu bozor qizg'in bo'lib turgan bir vaqtda hujum qilaylik deyishdi. Va to'r guruhga bo'ldi. to'rtta guruhga bo'ldi qo'sh nimani askarlarini so'ngra rasa ana shu nima qizib turgan bir vaqtda bozor birdaniga bular hujum qilishdi shunaqa bir qattiq jang ketdi deydi hatto ba'zi sahobiylar aytadiki abu sabura degan mana hatto men deydi Buni Abdulloh ibn Ja'farning dadasi bilan ham janglarda ishtirok etganman. Rasululloh bilan qancha janglarda ishtirok etganman. Hatto Badr, Uhud, Hunaylarda ham ishtirok etganman deyapti. Eng kuchli-kuchli janglar. Lekin deyapti, mana shu kunchalik qattiq jang bo'lmagan deyapti. Qattiq jang bo'ldi deydi. Dushmanlar ham deydi, bizni bar sergak edi ekan, biz kelishimiz kutib turgan ekan deydi. Biz 500 ta deydi, deyapti. Ular 25 mingdan oshiq odam bo'lyapti. 5 mingta askari, 20 mingta rumliklar. Ularda ham bor qurollari bo'lgan. Shundan qattiq bir hujum ketdi deydi. Qattiq hujum bo'lib, hatto kecha shomgacha davom etdi deydi. Hammalarimiz qo'llari oqardi, ko'pimiz jarohatlandi dedi. Lekin shu vaqtda biz hujum qilishdan oldin yaxshiki bir odam baribir ehtiyotini olib Abdullah ibn Ja'far jo'natgan bo'ladiki, ya'ni Xolid ibn Validga qo'shimcha kuch so'rab jo'natgan bo'ladi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu, ya'ni Abu Bayda ibn Jarrohga, kechirasiz adashgan, Abu Bayda ibn Jarrohga jo'natgan bo'ladi. Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu ga mana bu xabar keladiki, ular musulmonlar muhosirada qolib qolganligi, qiyin holatda qolib qolganligi. Shunda nima qiladi? Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu Xolidni chaqirishga majbur bo'ladi. Boya chaqira olmagan edi, hayo qilgan. Endi chaqiratda Xolid dedi, siz chiqmasiz bo'lmaydi dedi. Siz boring dedi. Boring mana shu ko'ra musulmonlar holat qiyin holatda bo'lyapti deganda Xolid roziyallohu anhu samana va to'atan dedi. Eshitamiz, itoat qilamiz, biz bormiz dedi-da, xizmatda bormiz dedi-da, darhol tayyorlanadi, askarlarni olib, bu kishi yordam kuchlari bilan keladi. Xolid roziyallohu anhu yo'lga chiqadi, tezda Xolid roziyallohu anhu yetib keladi. Xo'p, Xolid roziyallohu anhu yetib kelgandan keyin Ya'ni jang yana ham qizishib ketdi. Takbirlar bilan ular yordam bilan kirib kelgandan keyin dushman yana larzaga tushdi. Hmm. Yana ham jang kuchaydi, qattiq jang bo'ldi, hattoki kechasi bo'ldi. Hatto jang to'xtab qoldi. to'xtab qoldi. Xolid roziyallohu anhu aytdiki, agar to'xtab ular kelsa, yana ular o'ziga keladi. Yana hujum qilamiz dedi. Kechasi ham uramiz dedi. Demak, o'sha yana azimatini ish oldi. Yana Xolid roziyallohu uramiz dedi. Bir yo'la nima qilamiz eshitdi. Keyin shunda ular shunday hujum qilishdiki, dushmanlar yana hujum qildi. Dushmanlar kutmagan hujum bo'ldi. Ana shu yerda u malikani boyaga nimani amirining qizini Turablisda Amirani qizini nihoyatda qattiq amniyatini olishar deyapti. Shu yerga qarab hujum qilishdi. Qattiq hujum qilishdi, qilishdi, qilishdi, hattoki ular deyapti, qochdi rumliklar. Chekinishga majbur bo'ldi. Chekinib, chekinib mana shu ular hattoki u qalalarning ichiga kirib ketishdi. Qalalar qochib ketishdi, qanchasi qochdi, qanchasi qatl etildi, hattoki bular ana shu qizni asir olishdi. Va hamda kelinchakni asir olishdi. va hamda ana shu to'la qancha qancha tillalar, kumushlar deyapti, nihoyatda katta boylik olindi. Katta bozorida deydi, hammasini musulmonlar g'animat olishdi. G'animat olib, mana bu g'animatlari bilan ortlariga Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu huzuriga qaytdilar. So'ngra Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu oldiga kelgandan keyin e, mana bu g'animatlar hammasini taqsim qildi. va hamda Abdulloh ibn Jafar roziyallohu so'radiki, Abdulloh ibn Jafar yosh yigit bo'lgan deyapti. Jafar ibn Abu Talib o'g'li. "Men mash qizga men uylanay" dedi Amir. Deganda sen haqlisan dedi. Dedi, ana shu Amirning qizini bunga berdilar. Abu Ubayd ibn Jarroh, Abu Ubayd ibn Jarroh roziyallohu anhu. Bu deb to Yazidni xilofat kunlarigacha shu ayol bilan yashagan deyapti. Keyin cho'risi bo'lib yurgan edi. Keyin Yazidni davriga kelganda o'sha Yazidga hadya qilib yuborgan deyapti buni. <clears throat> Cho'rlarni hadya qilib yuborgan. Qarang, bularda oyoqlarning tagida qancha mol dunyo qolib ketyapti. E'tibor beryapsizlarmi? U payg'ambar vasallam aytgandaqa ju'il rizqi tahta zilli ruhi meni qilichim soyasini ostida qilindi rizqim deganda nechinchi marta g'alaba qilishadi bular? Qancha-qancha ming bu oyoqlarning ostida qolib ketgan dunyo. Bularda qalbiga kirmaganda dunyo, oyoqlarini ostilarida dunyo qolib ketgan sahobelardi. Bugungi kunda ham agar islom ummati jihod qilgan bo'lganida edi, agar bu 1.5 milliard musulmon agar qo'lga qurol olgan bo'lganida, butun dunyo musulmonlarda oyog'ini tagida qolib ketgan bo'lardi. kofirlar xor bo'lib yashagan bo'lardi. Musulmonlarga Alloh shuncha izzat bergan bo'lardi. Musulmonlar jihodini tark etib, mana bu xorlikka yuz tutdi. Xo'p, so'ngra bular qaytgandan keyin ana shu musulmonlarning oralarida ba'zilarning orasida aroq ichadiganlarni topilib qolgan ekan. Abu Ubayd ibn Jarroh roziyallohu anhu endi uni ham qancha-qancha ming askari bo'lgan, shular orasida demak ko'rasizmi, u davrda ham bo'lganda, fosiqlar har bir davrda bo'lar ekanda. Mujohid degani farishta degani emas ekan. U ham inson ekan. Ya'ni uni solih bo'lar ekan, fosiqi bo'lar ekan, firibgari bo'lar ekan, obqochar bo'lar, bu qolishi ham mumkin ekan, hammasi ham bo'lishi mumkin ekan, inson ekanda. Lekin aksariyati baribir mujohidlar aksari salohiyatli bo'ladi. Salohatdan bo'lgan, lekin ba'zi bir shunaqa insonlar ham chiqib qolar ekan. U mana shu araq ichadigan, ya'ni ba'zi bir jinoyat qiladigan insonlar chiqib qolgandan keyin Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu xat yozdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Mana oxirgi bo'lib o'tgan ishlarda mana shunaqa ishlar ko'payotganligini. U kishi ham Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu boshqa ahli ilmlarni yig'dida atrofiga Umar ibn Hattob roziyallohu anhu maslahat qildi. Nima qilamiz? Deyishda esa yozib yubordiki, araq ichganlarga 80 darada urgin dedi. Va e'lon qilganki dedi, Allohga tavba qilib o'zlari kelib, kim zimmasiga shu 80 darada tushganmiz, kerak o'zlari urdirib ketaversin Allohdan qo'rqib dedi. Ya'ni ular shunaqa gunoh qilardi to'g'ri sahobiylarda ham ba'zilari. Lekin ular shunaqa tarbiyalanganki, ular Allohdan qo'rqardi. Ular do'stlar joz surishishga shart emas edi. Ular o'zlari kelardi. Shu e'lon qilingandan keyin o'zlari kelishgan ekan. Ashu qancha odam ichgan bo'lsa, o'zlari kelib shu o'zlarini 80 daradan urdirib ketishgan ekan. O'zlari shu kafforat bo'lsa mana bu dunyoda oxiratga qolmasin deb nima qilishgan ekan. Lekin qiziqki, mana shu insonlar hattoki ana shu vaqtdagi deyapti sahobiylar davridagilar aroq ichadigan fosiq bo'lgan musulmonlar ham jihod qilar ekan. Aroqni savob turib ketganlar ham bo'lgan ekan. Aroq ichib o'tirib jangga ketadigan, ya'ni ichib olgan ya'ni jang paytida ichmagan, lekin masalan ichib olgan, ichib ichib yuradi, fosil qiladi, lekin jang bo'lib qolsa, ya'ni jang ham chiqib ketaverar ekan. Ya'ni beg'ayrat bo'lmagan. Garchi aroq ichsa ham musulmon musulmon opa singillar uchun g'ayratli bo'lgan ekan. Islom ummati uchun g'ayratli bo'lgan. Mana shular g'ayratli bo'lganki Alloh subhanahu va taolo shunga ular ko'plagan nusratlar bergan. Ya'ni bugungi kunda solihman degan, Allohga men avliyoman, do'stman degan insonlar jonini Robbisini qizg'anayotgan vaqtda, ya'ni molini, u vaqtdagilar kelib biz hatto yana shu fosiq insonlar ham Robbisiga jonini berishi uchun tayyor bo'lgan. Mana Salohiddin Ayyubiyni ham qissalarda keladi-ku hatto. Bittasi o'zi shu qamalgan bo'ladi, ichib olganligi uchun qamalgan bo'ladi, hatto iltimos qilib yurib shu turmadan chiqib yurib jang qiladi-ku. Jang qilib yana kirib o'zi qamoqqa kirib oladi-ku. U jang qilib yana qamoqqa kiraman deb iltimos qiladi-ku qamoqxonadagilarga. Meni qo'yib yuboringlar, jang qilay, qaytib kelaman, yana o'zim kelaman qamoqqa deydi. Yana kelaman deydi-yu. Ular shunaqa bo'lgan. <coughs> Xo'p, demak, mana bu joydan qaytishgandan keyin endi Abu Bayd ibn Jarroh roziyallohu anhu endi Antokiya tarafga yurishlikka azm qiladi. Maslahat qilib turib, ya'ni Falastin emas, balki shu Herakl turgan tarafga yuraman deb azmi qaror qiladi. E, so'ngra inshaalloh keyingi darslarda Hims ana shu Antokiya taraf, bu taraf endi Halab, Hims mana shu taraflar bo'ladi. Bu yoqlarni fathlanib o'tamiz inshaalloh. Damashqdan endi yo'li chiqishadi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.